चवंदा त हे असांजा पालण हार जंहिं असां लाइ हीअ कुफर जी पुराणी रस्म ठाही हुजे तंहिंजे हक़ में दोज़ख में ॿीणू अज़ाब ज़्यादा करु